Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Lembra quando eu te ligava, mandava mensagem e te convidava para fazer uma viagem, só que eu não tinha nada só tinha coragem E a gente se encontrava e namorava na laje Eu te contava o que eu penso, minha neurose com o mundo Que eu tinha no peito, um coração vagabundo Eu te tava de jeito Te causava um efeito até seu olho virar, virar, virar Um dia desses eu te levo pra jantar Só te libero no outro dia de manhã Minha vivência de rua te faz pirar Desde o Orkut eu sou seu fã impossível, inevitavelmente indefinível, incontrolavelmente irresistível. Faz parte, sentir festa Então ficar sozinha é tudo que nos resta Eu vou me jogar, me embebedar pelas festas Postar no Instagram tudo que você detesta Aqui em 2016, meu, cê viu Não sou só eu, é geral, já é natural O mundo se perdeu, ninguém se apega, só se pega Todo mundo louco, aqui saudade que eu sinto de 90 e pouco Bota o seu moletom rasgado e vem correndo pra cá Sei que o mundo tá complicado vamos descomplicar. Vamos lá mostrar pra esse povo qual o jeito certo de amar. Minha mão grudada na sua e não grudada no celular. Sei que é tenso de acreditar, sei que ninguém mais há valor. Mas a gente é de um tempo onde ainda era certo se entregar por amor. Peço mais amor, mais amor, por favor. Ai que saudade de você debaixo do meu cobertor. a gente se vê. Barulho pra Ani!